Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Astotais aprīlis, klusā sestdiena. Lasījums no Jāņa Evanģēlīja, 19. nodaļas, 38. pants. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc ka viņš bija Jēzus māceklis, bet slepenībā aiz bailēm no jūdiem lūdza Pilātu, lai atļautu noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesas. Jāzeps no Arimatijas arī bija starp jūdiem ļoti cienīts runas vīrs, bet kurš slepenībā meklēja dieva valstību. Šis cienījamais vīrs ar savu stāju mums apliecina, ka dieva valstības meklēšana ir gan mūsu atvērtība uz dieva mīlestību, gan šīs dieva mīlestības īstenošana darbībā. Kaut arī viņš bija slepenībā, Jēzus māceklis – Tomēr pašās beigās viņš pieņēma ļoti drosmīgu lēmumu, gluži kā visvētā jaunava Marija, jo tad, kad apustuļi jau bija izklīduši un satraukotā tauta arī kliedza naidā pret Jēzu, jaunava Marija turējās savam dēlam līdzi Jeruzalemes ielās. Tāpat arī Jāzeps no Arimaties pieņēma šo drosmīgo lēmumu arī apliecināt savu mīlestību uz Dievu arī konkrētā darbībā. Un tāpat arī mēs varam mācīties no Jāzepa no Arimaties to, ka tad, kad mēs veicam žālsirdības darbus, mēs esam kā Dieva instrumenti, ar ko viņš veic savu darbu cilvēku labām. Tāpēc arī lūksim Dievam, kungs, lai mēs būtu drosmīgi, palīdz mums ne tikai meklējot Dieva valstību būt drosmīgiem, bet arī apliecinot savu ticību darbos. Kungs dod mums labo gribu, arī stiprini mūsu labo gribu, ar ko mēs vairāk tiektos mīlēt tevi un tuvāko. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju.